และเมื่อท่านมีความทุกข์ในอดีตชาติ ในชาตินี้ท่านก็มีความทุกข์เช่นกัน Also นามรูป it is one line connecting และรูปรูปนามที่ที่ท่านกำหนดดูก็จะมีความเกี่ยวข้องกัน เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นวิธีที่เหมือนกัน one line one line เป็นเหมือนกับว่าเป็นเส้นเดียวนามารูปะ connecting ยังอ๋อติดเหมือนกับว่านามรูปในเด็กสาวชาวบ้านนั้นกับนามรูปของผู้หญิงที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงเนี่ยมันสอดคล้องเป็นเส้นเดียวกัน so after that she was instructed whether that action appear again as a near d e a d object แล้วเธอผู้นั้นก็ได้รับคำชี้แนะจากพระอาจารย์ให้ตรวจสอบดูว่าสังกุศลกรรมนั้นได้มาปรากฏที่มโนมรณะสัญญาชาวนะหรือเปล่า Yes it appear และเธอได้จากการตรวจสอบก็พบว่า ภาพกรรมนั้นได้มาปรากฏที่มรณสัญญาชวนะอีกครั้ง so an, another interesting thing why did she saw the white แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เพราะเหตุใดเธอจึงได้เห็นแสงสว่าง she cannot break through easily ซึ่งเธอไม่สามารถที่จะแทงทะลุแสงสว่างนั้นได้อย่างง่ายค่ะ wishing to know, let her descend another second past life. เพราะว่าเธอเพื่อที่จะสืบสาวหาสาเหตุนี้จึงได้เธอจึงได้ปฏิบัติเพื่อกำหนดดูอดีตชาติที่สอง ah, so in the second past life at the near death moment the object that appear is also white และในอดีตชาติที่สองในที่มรณะสัญญาชวนะก็ปรากฏแสงสีขาวเช่นเดียวกันค่ะ As you all know in one in one existence Patichandi b ง a า a n g a Chuti they are the same ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่าปฏิสันธิปวังและจุติในชาติเดียวกันเนี่ยจะจะเป็นจิตที่จะเป็นจิตที่เหมือนกัน อารมณ์ของ object of the p a t i s a n d i b a v a n g a c h u t i they are the same อารมณ์ของปฏิสันธิผวังและจุติในในชาติเดียวกันนี้จะเป็นอารมณ์เดียวกันค่ะ so in the second past life she make she offer school bathing bathing at school school bathing อะ school school ในอดีตชาติที่สองเธอได้พบว่าเธอได้เธอได้บริจาคโรงเรียนโรงเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนโรงเรียนแค่นี้เอง so like like this so the how to say this this one ceiling ceiling ceiling also white the whole the whole wall also white ทั้งเพดานและผนังของโรงเรียนทั้งหมดเป็นสีขาวค่ะ then She appreciate very much. และเธอประทับใจสีขาวของผนังและโรงเรียนที่เธอที่เธอบริจาคมาก At the near that moment, that white appear again. So wholesome states of mind arise. และในมรณสัญญาชวนะของอดีตชาติที่สองแสงแสงสีขาวนี้ได้มาปรากฏขึ้น ดังนั้นกุศลกุศล กุศลกรรม yes so that object is second past life near that object so in the first past life bhavanga oh. the ah. object will be the same Chuti object will be the same same white of but at the near that moment object white First past like b a w a n g a object white. j u ติ Jeta object white. เพราะว่าที่เขาเห็นเป็นแสงสีขาวก็เพราะว่าในอดีตชาติที่หนึ่งปฏิสนธิจิตบวังคจิต และจุติจิตของอดีตชาติที่หนึ่งอารมณ์ก็คือแสงสีขาวค่ะ Because at the near death m o m e n t they are near death m o m e n t Four types of near death m o m e n t mental process. เพราะว่าในในมรณะสัญญาชวนะจะมีมรณะสัญญาชวนะสี่แบบ so after manodara vijana five chavana and then one type is after that j u ต i จ i t า a arise ในแบบที่หนึ่งก็คือ หลังจากมีมโนทวาราวจนะ แล้วจะเป็นชวนะห้าครั้ง and then death consciousness arises แล้วก็มีจุติเกิดขึ้นหลังจากมรณสัญญาชวนะ another type of near death movement of near death movement cognitive process after javana bhavanga arises and then juti citta arises แล้วในแบบที่สองก็คือหลังจากมรณสัญญาชวนะจะมีผวังขั้นและจึงจะเป็นจุติจิต another type after after javana the d h a r m a n a arise and then Juti Jeta arise ในแบบที่สามก็คือหลังจากมรณาสัญญาชวนะจะเป็นตรารมณะเกิดขึ้นสองครั้งแล้วและต่อด้วยจุติจิตค่ะ Another type the last one after javana the dharamana arise and then bhavanga arise and then j u t i jita arise ในแบบที่สี่ก็คือหลังจากมรณะสัญญาชวนะจะเป็นตรารมณะ เกิดขึ้นสองครั้งและมีผวังขั้นและจึงมีจุดติจิตค่ะ What we understand about her her near the cognitive process is second type after Jawana Bhavanga arise so she was unconscious for we thought for three days for few days at that time they just appear white สิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับเธอก็คือ มรณะสัญญาชวนะของเธอจะเป็นแบบที่สองก็คือ หลังจากมรณะสัญญาชวนะจะเป็นผวังขั้นก่อนจะถึงจุติ ดังนั้นที่เธอที่เธอเห็นแสงสีขาวและเธอไม่สามารถที่จะที่จะผ่านทะลุแสงสีขาวนี้ไปได้ก็เพราะว่าเธอไปติดอยู่ที่ผวังของอดีตชาตินะคะซึ่งเป็นอารมณ์เป็นแสงสีขาว unconscious และโดยที่ไม่รู้ตัว because if we don't know any present object at that time our mind took eh, fall into bhavanga ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามที่เราไม่ไม่รู้อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ในเวลานั้นก็คือเราตกลงสู่ภวังคะ because of this reason she could not easily break through it ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้เธอไม่สามารถที่จะผ่านทะลุผวังของอดีตชาติไปได้ค่ะ Now you see a b i d a m m a how great it is ใน ในเวลานี้ท่านก็ได้เห็นแล้วว่าพระอภิธรรมนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดค่ะ So this is one of the meditators experience. So another one I will tell you was a very interesting one. นี่ก็เป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมสตรีท่านหนึ่ง ต่อไปท่านจะเล่าอีกประสบการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากเช่นกันค่ะ so another one when he descend to her past life to his past life at the near death moment so when she can reach the beginning stage of this life in the mother womb she descend to the past She was very tired. He was very tired at the near death moment. Also, she was, he was short of breath. Uh, man, man. He, he listened to her, to his past life. ฏิบัติธรรมท่านนี้เป็นผู้ชายนะคะเมื่อเขาได้กำหนดดูไปจนถึงปฏิสนธิจิตนำนำรูปในปัจจุบันชาตินี้แล้วเขาก็ย้อนหลังต่อไป และเขาได้พบว่าในที่มรณะในเวลามรณะสัญญาชวนะ ในอดีตชาติเนี่ยเขาเหนื่อยมาก Now short of breath อะไรนะหายใจไม่หายใจอ๋อหายใจหายใจสั้น หายใจกระชั้นหายใจสั้น In the beginning he didn't know what is the reason เขาไม่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นเหตุผลทำให้เขาหายใจไม่สะดวกเช่นนั้น And then let him descend a little bit more backwards พระอาจารย์ก็แนะนำให้เขากำหนดดูย้อนหลังต่อไปอีกอีกเล็กน้อย so he also What, what is notice? He make an offering, offering food to a b i k h u t u และเขาก็ได้พบว่าเขาได้ถวายผลไม้แก่พระภิกษุ Food food food อาหารขอขอโทษค่ะเขาพบว่าเขาได้ในอดีตชาติที่แล้วเขาได้ถวายอาหารแด่พระภิกษุค่ะ Then he make an aspiration May I be like พันดีและเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาได้เป็นพระภิกษุ so in this very life he became a bhikkhu และในปัจจุบันชาตินี้เขาเป็นพระภิกษุค่ะ and then after that let her, let him descend a little bit backwards and forwards what happened at one time actually he make he made his living stealing stealing is a is a thief ให้ท่านท่านแนะนำให้เขากำหนดดูย้อนไปย้อนมากำหนดดูวิถีจิตรูปนามปรมัตในอดีตชาติย้อนไปย้อนมา ในที่สุดเขาก็ได้พบว่าในอดีตชาติที่แล้วเขาเขาเป็นขโมยค่ะ One day she stole and then people caught him and they torture him แล้วในแล้ววันหนึ่ง วันหนึ่งเมื่อเขาขโมยของเขาถูกจับได้แล้วเขาก็ถูกทรมานด้วยการตีค่ะ with knife with stick ใช้มีดตีเขาเขาเขาถูกทั้งมีดทั้งไม้ทั้งมีดลุมตี after that put his body into a bag แล้วก็จับตัวเขาใส่ถุงค่ะ He didn't die เขาไม่ตายค่ะ And then took his body into back with the boat เอาเอาถุงเอาถุงที่ที่มัดตัวเขาเนี่ยใส่ขึ้นเรือค่ะ And then drop into the water แล้วก็โยมลงไปในน้ำค่ะ So because of this reason at the near d e a t moment He was tired short of breath นี่คือเหตุผลที่ว่าในขณะใกล้ตายทำไมเขาจึงเหนื่อยมากแล้วก็หายใจลำบากค่ะ Fortunately the last object is t h a t offering เป็นโชคดีของเขามากที่อารมณ์ขณะสุดท้ายใกล้ตายก็คือ เป็นภาพที่เขาถวายอาหารแด่พระภิกษุ Another very interesting thing In that light, because he was, he was beaten and cut by knife and stick. That's why when he was born as a human, here there is a scar. Since born. และในสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือ และในชาติปัจจุบันตอนที่เป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยตอนที่ออกจากคันมารดา ก็ปรากฏว่าที่ศีรษะเขามีรอยแผลถูกฟันค่ะ That's why wholesome karma give good results but at that at the same time at the same at that time he was very he was suffering very much because of this reason his mind also inclined to that suffering และกุศลกรรมก็ให้ก็ให้ผลที่เกิดก็ให้ผลที่เป็นกุศลกุศลวิบาก อย่างเช่น การที่เขาได้ปฏิสนเป็นมนุษย์ด้วย กุศลสังขารที่ที่ถวายอาหารแด่พระภิกษุ แต่ว่าอากุศลก็ให้ผลที่เป็นอกุศล เพราะว่าจิตของเขาในชาตินี้มักจะโน้ม น้อมไปยังอกุศกุศลวิบากก็คือ ความหายใจอึดอัดและความเหนื่อยใช่ไหมคะ so near that object is wholesome near that object is wholesome อารมณ์สุดท้ายใกล้ตายเป็นกุศลค่ะ wrong knowing that there is a bhikkhu ก็คืออวิชชา ความไม่รู้ว่าชีวิตพิกุนั้นไม่เขาเขาคิดว่าชีวิตพิกุมีอยู่จริงค่ะ because of h i c h a tana follow attachment to b i k u s life เพราะอวิพระอวิชชาได้เกิดขึ้นดังนั้น ตัณหาจึงเกิดขึ้นก็คือ ความปรารถนาที่จะมีที่จะเกิดเป็นพิกขุค่ะ after that clinging follow กลิ้งกลิ้งอุปาทานและหลังจากตัณหาก็คืออุปาทานก็คือความยึดมั่นในที่จะเป็นชีวิตพิขุค่ะ and then because of this reason he he make an offering it is sankara ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เขาทำกุศลสังขารก็คือการถวายอาหารแด่พระภิกษุเพื่อที่จะมีเกิดเป็นพระภิกษุค่ะ So also because of that wholesome karma, after it perished, it lived or it left force of karma behind karmic rules. และเมื่อกุศลสังขารได้แตกดับไปแล้วแต่ว่ามันได้ทิ้งพลังกรรมไว้เบื้องหลังค่ะ So now you see five causes. Because of five causes, it gives its result at the patisandi time ในตอนนี้ท่านก็ได้เห็นปัจจัยห้าอย่างแล้วก็คือ อวิชชาตันหา อุปาทาน กุศลสังขาร หรือว่าเรียกว่าสังขารแล้วก็กรรมสติหรือว่าพลังกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธินามรูปของผู้ชายคนนี้ในปัจจุบันชาติค่ะ The cause and effect also actually nama and rupa และปัจจัยและผลก็โดยที่แท้ก็คือนามรูปปรมัต์ค่ะ So when meditators could discern their past causes at that time they need to discern cause and effect และเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถหาได้แล้วว่าเหตุปัจจัยห้าอย่าง หลังจากนั้นเขาก็ จะต้องกำหนดดูความเกี่ยวข้องกันของปัจจัยและผลค่ะ so after that we need to discern cause and effect the discernment of cause and effect need to be done many steps และในการที่ท่านจะหาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยและผล ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ หลายขั้นตอนนะคะ so when meditators can discern cause and effect as it really is according to one's own karma and its result at that time they attain ปัจจยปิปริกญาณ the second Second วิปัสสนาญาณ และเมื่อเขามีความสามารถที่จะกำหนดเชื่อมโยงปัจจัยและผลได้แล้วในในได้อย่างเข้าใจดีแล้ว ในเวลานั้นเขาก็จะได้บรรลุปัจจยปริคหายานวิปัสนาญาณที่สองค่ะ so we taught meditators to discern four or five past lives ที่พระอัตยาเราสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดดูอดีตชาติสี่หรือห้าชาติค่ะ To be able to understand karma and its result more deeply เพื่อที่จะสามารถเข้าใจกรรมและผลของกรรมได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ Now meditators they have penetrated first noble truth the suffering and second over to the origin of suffering และเมื่อถึงเวลานั้น ผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุได้ได้เข้าเข้าใจทุกขะอริทุกขะอริยสัจจะและทุกขะสมุทยะอริยสัจจะแล้วค่ะ At that time they can start vipassana meditation ต่อเมื่อถึงเวลานั้นหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะสามารถที่จะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาได้ค่ะ That time they can start contemplate impermanent suffering, non-self, asubha, repeatedly, internally, externally, past, present, future. And I haven't explained about the future. โดยการปฏิบัติวิปัสสนา ก็กำหนดดู ทุกขสัจจะและทุกขสมุทยอริยสัจจะก็คือรูปนามปรมัตและเหตุปัจจัยโดยความเป็นอนิจจา ทุกขะอนัตตา ทั้งภายในทั้งภายนอก ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตค่ะแต่ว่าพระอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับการกำหนดดูอนาคตชาติค่ะ Should I continue tomorrow? I'm thinking to make finish today, but and, and maybe I will continue tomorrow. Okay? And then you can ask question tomorrow. ก็ท่านจะอธิบายต่อในวันพรุ่งนี้แล้วก็คำถามคำถามก็ขอให้ถามในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าขณะนี้สามทุ่มแล้วค่ะ Don't think don't think too difficult actually I'm explaining all the all the steps that you need to do according to the teachings of the Buddha within 10 days. It is not what you are going to practice within 10 days. You have to spend time. That's why, if you can do step by step, you go smoothly step by step. Now, within 10 days, I need to give all the informations to you that you feel burdened to. I feel burdened too. That's why when you do practically, it will go another way. ท่านท่านอย่าคิดว่ายากเกินไปนะคะเพราะว่านี่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดา ซึ่งละเอียดและลึกซึ้งมาก แต่ว่าพระอาจารย์ได้นำมาอธิบายให้ท่าน ฟังในเวลาแต่เพียงสิบวัน แต่ว่าในเวลาที่ท่านปฏิบัติจริง ไม่ใช่ไม่ไม่อาจจะสำเร็จได้ในเวลาเพียงสิบวัน แต่ว่าต้องทำไปทีละลำดับ พระอาจารย์จะสอนไปทีละลำดับค่ะ ซึ่งจะไม่ยากเพราะว่าท่านทำไปทีละลำดับที่อย่างเป็นระบบค่ะ If you are if you have passed primary school lessons you can attend secondary school ถ้าท่านผ่านถ้าท่านผ่านชั้นประถมแล้ว ในเวลานี้ท่านท่านก็จะสามารถเลื่อนไปสู่ชั้นมัธยม and then to the middle school high school university และไปถึงเตรียมเตรียมอุดมแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะ if you have enough barami you will see nibbana finally และถ้าท่านมีบารมีเพียงพอท่านก็จะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งพระนิพพานค่ะ tomorrow I will explain what I need to explain more. and I will explain if I have time how to practice according to Masatipatthana. Now I can explain easily for all of you because you all have all information. Before you can't understand if I explain. Hmm. Because people practice Masatipatthana according to Masatipatthana Sutta, they don't really understand. Hmm. Let ท่านพรุ่งในวันพรุ่งนี้นะคะ ท่านก็จะอธิบายสิ่งที่ท่านจะเป็นต้องอธิบายแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้ท่านจะอธิบายว่าจะเราจะเจริญมหาสติปัฏฐานสี่ได้อย่างไรอะคะซึ่งจะไม่เป็นการยากสำหรับท่านที่จะเข้าใจ เพราะว่าท่านได้ฟังข้อมูลต่างๆในการปฏิบัติขั้นเตรียมการมาจนหมดแล้วอะคะ่ะ Okay, today we will stop here.